Հակառակորդը շարունակում է խախտել կրակի դադարեցման մասին բանավոր պայմանավորվածությունը։ Արցախի նախագահը աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել Մարտակերտի շրջանում։ Հրետակոծության հետևանքով Մարտակերտ շրջենտրոնում վնասվել են բնակելի եւ վարչական շինություններ։ Զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի հերթական սադրիչ նամակի կապակցությամբ ուղղված ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային եւ անվտանգության խորհրդին։ Առաջին անգամ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Ադրբեջանը չփորձեց հերքել, որ ագրեսոր է եւ որ նախահարձակ լինողը ինքն է։ Սոչի քաղաքի հայ համայնքի նվիրատվությունը Արցախի պաշտպանության բանակին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ապրիլի 25-ին եւ լույս 26-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական զիրված դիմակայության գոտում հակառակորդը կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 80 անգամ, օգտագործելով իր զինանոցում գտնվող գրեթե բոլոր տիպի հրետանայի միջոցները եւ զրահատեխնիկա, մասնավորապես 60 26 արկ 82 75 արկ մմ-անոց ականանետեր, ՌՊԳ 7 7 արկ ՀՀՆ 9 2 արկ Ուհան 19 տիպի նռնականետ 3 արկ Զու 23 2 տիպի զենիթային կայանք 200 կրակոց Տեր 107 տիպի ռեակտիվ հրթիռային կայանք եւ տանկ Բացի մարտական հենակետերից հակառակորդը MM21 գրադ կայանքից արգակոծման է ենթարկել մարտակեր բնակավայրը 14 արկ։ Հրետանային կրակ է վարվել նաև մատաղիսի ուղությամբ 8 արկ։ Հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունների խախտման արդյունքում մահացու վիրավորումներ են ստացել պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայողներ Տիգրան Մխիթարի Պողոսյանը ծնված 1992 թվական եւ Արամ Նիկոլայի Արուշանյանը ծնված 1972 թվական։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուսցյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, հակառակորդի ագրեսիվ գործողությունները չեզոքացնելու նպատակով Ղարաբաղյան բանակը դիմել է կանխարգելիչ քայլերի եւ թիրախային հարվածներ հասցրել նրա առաջտային դիրքերին ու կրակային հենակետերին, պատճառելով կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի նշանակալի կորուստներ։ Այս պահի դրությամբ հակամարտ զորքերի շփման գծի ոչերկանքով իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանին։ Հանդիպանը քննարկվել են ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ օրհասական պահին ողջ հայ ժողովուրդը ցուցաբերեց անկոտրում միասնականություն, կարևորելով այս գործում նաև քաղաքական ուժերի դերակատարությունը։ Տեղեկությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագրեր է ստորագրել Ալիկ Միրզաբեկյանին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի պաշտոնից, Արշակ Կարապետյանին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետի պաշտոնից ազատելու մասին։ Այս մասին տեղեկացրել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության եւ տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունից։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսել արդեն որ երրորդ անգամ հակառակորդը խախտում է կրակի դադարեցման մասին բանավոր պայմանավորվածությունը։ Երեք ամբողջ գիշեր լարված էր Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ուժերի դիմակայության գծում։ Ադրբեջանական կողմը հրթիռահրետանային գնդակոծությանը ենթարկել ինչպես պաշտպանական բանակի դիրքերը, այնպես էլ խաղաղ բնակավայրեր։ Ըստ Մարտակերտի շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանի, միայն շրջկենտրոնի ուղությամբ հակառակորդը արձակել է մոտ 80 արկ, այս անգամ թիրախ ընտրելով քաղաքի հարավ-արևելյան եւ կենտրոնական մասերը։ Ուսեկապարժական համոզվեցի, որ սա դիրքերում է։ Այնտեղ զանգով տեղեկացավ ու տեղափոխվեցի իմ շտաբը, քաղաքապաշտպանության շտաբը նորից պատրաստականության բերեցի մոտավորապես գիշերը 1 անց 40-ի կողմը, առաջի հերթին ընկավ քաղաքի։ Այդտեղից սկսվեց։ Շրջվարչակազմի ղեկավարը հայտնեց, որ Մարտակերտ քաղաքում խաղաղ բնակիչներ չեն դուրել։ Երբ հրետակոծվում էին պաշտպանական բանակի դիրքերը, նրանք հասցրել են տեղափոխվել անվտանգ բնակավայրեր, իսկ շատերն էլ ապաստանել են բազմահարկ շենքերի եւ շրջվաճակազմի շենքի նկողներում վարչակազմի շենքը ունի իր նկողային պայմանները եւ նորմալ պայմաններ աստացված, նաեւ քաղաքում մի քանի տեղ նկողային պայմանները նորմալ հոսանքով արդեն ապահովված են, մարդիկ տեղափոխվեցին այնտեղ, ու մեծ մասը մեր շենքի նկողում են եղել, ինչի ժամը 5-ից հետո արդեն դուրս եկան եւ անցան իրենց աշխատանքի։ Քաղաքի Դավիթ Բեկ փողոցի թիվ 1 բնակարանի տեր Սասուն Հարությունյանը շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավարը կարելի է ասել արդեն ավարտին էր հասցրել գոյամարտի տարիներին տուժած հայրական տունը, սակայն ճշնամին այս անգամ եւս թիրախ էր ընտրել հենց այդ թաղամասը։ Հրետակոծությունից հրաշքով փրկված ամուսինները արդեն որոշապով մաքրել են ավերածության հետքերը։ Մեր մեծերից մեկը իզուր չի ասել, որ քանի անգամ ճշնամին քանդի մեր օջախը, այնքան անգամ մենք կվերանորոգենք, չէ որ մենք կառուցում ենք մեր հողի վրա։ Մեծ ջանքերով կնորից համոզեցի, որ հետ ընկա վարշակազմը աշխարհելով որ ունենք այնտեղ հաքստոց, ինչպես միշտ Մարտակետի բնակչության մեծ մասը որպես ապաստան հավաքվում են մեր մոտ։ Ու մեր դուրս գալուց հետո մոտավորապես ժամը 2-ի 2:10-ի կողմերին ես իջա Վարշավաց եւ սկսվեց քաղաքի հետակոծությունը, ես զգում եի, որ դա քաղաքի կենտրոնական մասում էր, ու հատկապես մեր թաղամասերում եւ ժամը 5:30-ի սահմաններում արդեն լուսաբացին դուրս եկար սկսեցի քաղաքը, երբ որ թաղամասեր կասկածում էին ստուգելով ու հասա մեր տուն, տեսա մեր տանել էր գտել եւ ըստ հարևանների տված վերջինը ես մենք տնից դուրս գալուց 10 րոպե հետո արդեն կպել էր արկանդարկանը։ Ապրիլի 25-ին եւ լույս 26-ի գիշերը հակարակորտի կողմից ռեակտիվ հրթիռային կայաններից արձակած արկերից Մարտակերտ քաղաքում մասամբ ավերվել են մոտ 10 բնակելի տներ եւ սոցիալ-կենցաղային օբյեկտներ։ Նշենք, որ հենց այսօր առավոտից էլ սկսվել են կարևոր օբյեկտերի վերականգնման աշխատանքները։ Քաղաքի վերին թաղամասը սնուցող թիվ 50 կոտարակ 17 ենթակայանի վարպետ Սամվել Իսրայելյանի խոսքով այսօր ավարտին կհասցվի տուժած ենթակայանի վերականգնողական աշխատանքները եւ թաղամասի բնակիչները էլեկտրական հոսանք կունենան։ Ենթակայան ուժը ընտրասամատը ոչնչացին անցումային մեկուսիչները, ռազարյադնիկը եւ մլխային գծերը եւ ենթակայանը հաշվնապչացել հոսանքի տրանսֆորմատորները, վահանակել վահանակը, բոլոր միասնավորչացել։ Հրետակոծությունից տուժած օբյեկտների վնասի չափերին տեղում ծանոթանալու նպատակով ԼՂ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը էկոնոմիկայի քաղաքաշինության, գյուղատնտեսության նախարարների եւ պատասխանատու այլ անձանց ուղեկցությամբ այսօր այցելել է Մարտակերտ շրջենտրոն։ Շրջվաճակազմի ղեկավարի մոտ կայացած խորհրդակցությանը կառավարության ղեկավարը մի շարք հանրարարականներ է տվել համապատասխան կառույցների ղեկավարներին։ Հերթական անգամ խախտելով հրադադարի շուրջ ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունը, ադրբեջանական զինուժը Արցախյան պաշտպանական դիրքերի, ինչպես նաև խաղաղ բնակավայրերի ուղությամբ դարձյալ կիրառել է իր զինանոցի ոչ հնարավորությունը, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Ադրբեջանի ագրեսիան նոր բան չէ։ 22 տարի նրանք պատրաստվել են այսօրվան, ուժեն հավաքել եւ հիմա կիրառում են իրենց ուժը։ Սակայն այս պատերազմը ցույց տվեց Ադրբեջանին, որ չի կարող ռազմական ճանապարհով Արցախի հարցը լուծել։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմի ու շարունակություն ստացած պատերազմական գործողությունների մասին ասում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առընթեր հանրային խորհրդին նախագահ Վազգեն Մանուկյանը։ Նա համոզված է, որ միջազգային դիտորդները քաջատեղյակ են, թե ով է հրադադարի ռեժիմը միշտ առաջինը խախտում։ Այդ հնարավորությունը տալիս է արբանյակային դիտարկումը։ Եվ Միացյալ Նահանգները, եւ Ռուսաստանը, եւ մյուս պետությունները, ովքեր դիրապետում են այդ տեխնիկային, հստակ գիտեն ով է կրակում, հստակ գիտեն, որ կուտակում է տեղի ունեցել այստեղ։ Իրավիճակից ելքը միայն կամքն է, որ պետք է դրսևորի քաղաքակիրթ աշխարհ Արցախի հանդեպ, ասում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարարը։ Իսկ միջազգային հանրությունը պետք է շահագրգռված լինի Արցախի հարցի խաղակարգավորմամբ պատերազմի անհնարինությամբ, քանի որ Արցախի պատերազմն արդեն միայն Արցախին չէ վնասելու, այլ համաշխարհային պատերազմի վերածվելու կայծը պարունակում, որի դեպքում տուժելու են բոլորը։ Հիմա արդեն Ղարաբաղյան այս պատերազմը դա արդեն Ղարաբաղի հարց, դա նույնիսկ Հայաստանի հարցը չի։ Դա ամբողջ տարածաշրջանի հարցն է այստեղ մի տեղ է, որտեղ հփվում են իրար հետ ՆԱՏՕ-ն եւ իր հակառակորդները։ Մի տեղ է, որտեղ մոտիկությամբ գտնվում է Իրաք, Աфghanստանը, Սիրիան։ Սա մեծածավալ մի հատ նոր ճարիք է վերելու ամբողջ աշխարհի։ Միջազգային հանրությունը պետք է հասկանա, որտեղ լուծվում է աշխարհի խնդրեմ, ոչ թե մի հատ փոքր լոկալ խնդրեմ։ Սա մի կայծ է, որը կարող է շատ մեծ հետևանքների բերել։ Պատերազմը կանխելու ու Ադրբեջանի ագրեսիան կասեցնելու հարցում նույն միջազգային հանրությունը պետք է կոնկրետ քայլեր անի, որոնցից են ճանաչել անկախությունը Ղարաբաղի, շարունակել բանակցությունները, իսկ այդ բանակցությունները արդեն հեշտությամբ լուծող բանակցություններ են։ Դրանք ստանդարտ բանակցություններ են կապված տարածքների եւ փախստականների։ Անդրադառնալով պատերազմի վտանգին Վազգեն Մանուկյանը նշեց, որ այս օրերին հայության համախմբվածությունը բնական է, քանի որ յուրաքանչյուր հայ գիտակցում է, որ Արցախում վճռվում է հայի լինելիության հարցը։ Եվ պատական չի, որ այն մարդիկ, որոնք շատ մարդիկ կան, որ դժգոհ են իշխանություններից, դժգոհ են իրենց կյանքից, ապրուստից, սոցիալական վիճակից, բայց բոլորը համախմբվեցին նորից, որտեղ բնազդով արդեն զգում են, թե ինչ ֆունդամենտալ հարց է դա։ Բելլալալայան այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ապրիլի սկզբի ադրբեջանական ագրեսիան համարում է ոչ թե հրադադարի խախտում, այլ 4-օրյա պատերազմ։ Այդ մասին ասել է Bloomberg գործակալությանը տված հերսազրույցում։ Իրոք այդ 4 օրը ես չեմ համարում հրադադարի ռեժիմի խախտում, այլ համարում եմ 4-օրյա պատերազմ, որովհետև հրադադարի խախտում կարելի է համարել այն դեպքը, երբ կրակոցներ են հնչում մեկ կամ մի քանի հատ, երբ օգտագործվում են նախկինում կիրառված զենքերը եւ այլն։ Բայց այս 4 օրվա ընթացքում կերարվեցին շատ խոշորատրամաչափ եւ ավերիչ զենքեր, ինչպիսիք են Սմերչը, Տոսը, իսրայելական Լորը, թուրքական խոշորաչափ, խոշորատրամաչափ զինատեսակներ եւ հրետանու բոլոր տեսակները մինչեւ 152 մմ-անոց։ mm Ինչ խախտման մասին կարող է խոսք լինել, եթե գործողություններին մասնակցում էին մի քանի 100 տանկեր, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասվում է. որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում եւ անվտանգության խորհրդում տարածվել է սույն թվականի ապրիլի 14-ի Ադրբեջանի հերթական սադրիչ նամակը, որտեղ փորձ է արվում պատասխանատվությունը Հայաստանի վրա դնելով միակողմանիորեն չեղարկել 1994 թվականի մայիսի 12-ին Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև ստորագրված զինադատարի Երակոմ անժամկետ համաձայնագիրը։ Հայաստանը խստորեն դատապարտում է Բաքվի այս քայլը, որով Ադրբեջանը կոպտորեն ոտնահարում է ինչպես 1994 թվականի մայիսի զինադադարի, այնպես էլ հրցականի տակ դնում 1994 թվականի հուլիսի զինադադարի վերահաստատման եւ 1995 թվականի փետրվարի զինադադարի ամրապնդման մասին համաձայնագրերը։ Հատկանշական է, որ 1994 թվականի հուլիսի համաձայնագրով Ադրբեջանը պարտավորվել էր պահպանել զինադադարի ռեժիմը մինչև մեծ քաղաքական պայմանագրի կնքումը։ Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ սույն թվականի ապրիլի 5-ին Մոսկվայում ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունը, որին հղում է կատարվում ադրբեջանական նամակում, ուղղված էր հենց Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված ագրեսիվ գործողությունների դադարեցմանը եւ ինչպես նշել են համանախագահները, զինադադարի ռեժիմի վերականգնմանը։ Ակնհայտ է, որ նշված բանավոր պայմանավորվածությունը չի կարող փոխարինել 1994 թվականի մայիսի 12-ի զինադադարի մասին համաձայնագիրը։ Հայաստանը կոչ է անում համանախագահ երկրներին միջազգային հանրությանը անհապաղ ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, պարտավորեցնելու Ադրբեջանին խստորեն հետևել 1994 թվականի մայիսի զինադադարի համաձայնագրին եւ կատարել իր միջազգային հանձնառությունները զերծ մնալու ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառումից։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանի այս անպատասխանատու քայլից բխող հնարավոր վտանգավոր հետևանքները, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, որ Հայաստանը հանդիսանալով զինադադարի հաստատման եւ դրա ամրապնդման մասին 1994-95 թվականներին գործող համաձայնագրերը ստորագրած կողմ ձեռնարկելու է բոլոր հնարավոր ջանքերը եւ իրականացնելու է անհրաժեշտ քայլեր Լեռնային Ղարաբաղի եւ նրա բնակչության անվտանգության ապահովման համար։ Մասնավորապես ասված է Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարարության հայտարարության մեջ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները առաջնորդվում են նրանով, որ հրադադարի ռեժիմը պետք է անշեղորեն պահպանվի եւ մեխանիզմներ են պետք, որոնք թույլ կտան վերահսկել դա։ Այս մասին ապրիլի 25-ին Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերի պետքարտուղար Արլեմ Դեզիրը։ Հենց այդ պատճառով անհրաժեշտ է վերահսկման մեխանիզմներ հաստատել եւ դա անել միջազգային հանրության հովանու ներքո։ Այդ դերը կարող է կատարել ԵԱՀԿ դիտորդների էլեկտրոնային սարքավորումների այլ տեխնիկական կամ մարկային միջոցների հաշվին, որոնք յուրաքանչյուր պահի թույլ կտան տեսնել, թե ինչ իրավիճակ է տերում։ Դա պետք է անաչար տեղեկություն լինի։ Պատերազմը շատ տարապանքներ է բերել։ Այն ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի սկզբին, ցույց է տալիս, թե որքան վտանգավոր է իրադրությունը։ Պետք է ստիպել, որ հրանոթները լռեն։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, կամ միայն մեկ ճանապարհ վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ, ընդգծել է պետքարտուղարը։ Եթե մի երկիր ուզում է առանձին պետության բարեկամը լինել, նա չպետք է զենք վաճառի այդ պետության ճշնամուն։ Հենց դա է հիմա անում Ռուսաստանը։ Այս մասին ապրիլի 25-ին կայացած մամուլի ասուլիսին ասել է Եվրախորհրդարանի падգամավոր Ֆրանկ Էնգելը։ Նա նշել է, որ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում իրեն ասում են, թե Ռուսաստանը բարբերաբար կրկնում է, թե իրենց կողքին է, որ իրենց դաշնակիցն է, սակայն հայ զինվորներն ու խաղաբնակիչները զոհվում են հենց ռուսական կողմից Ադրբեջանին վաճառած զենքի պատճառով։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանը անում է հնարավոր ամեն բան, որ เป զի մի քանի երկրների ներգրավի Եվրասիական տնտեսական միություն, եւ Ադրբեջանը ցանկալի մասնակիցներից մեկն է։ Միգուցե հենց այդ փաստերից է մտահոգված Ռուսաստանը, որ เป զի լայն արևտրային հարաբերություններ ունենա Հայաստանի հետ, հավելել է Ֆրանկ Էնգելը։ Առաջին անգամ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում Ադրբեջանը չփորձեց կոկորդը պատրելով հերքել, որ ագրեսոր է, որ նախահարձակ լինողը ինքն է։ Այս մասին ապրիլի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում Հայաստանի պատվիրակության ներկայացուցիչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը որովհետև փաստերը այնքան ակնհայտ են։ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը ունեն ալբանիական հետախուզության տվյալները եւ անիմաստ կլիներ Ադրբեջանի կողմից հրկել, որ ռազմական ագրեսիան սկսել են իրենք։ Իրենք փորձում էին ընդհանուր ձևակերպումներով հայտարարել, որ հայկական կողմից եղել է պրովոկացիա, որից հետո սկսվել են ռազմական գործողությունները։ Բայց կրկնում եմ, ադրբեջանական պատվիրակության գործելավոճին մենք ցանոթ ենք եւ առաջին անգամ շատ ավելի զուսպ էին իրենց ոչ հրաապարակային եւ հրաապարակային դրսեւորումներում, ասաց Զոհրաբյանը։ Նա նշեց, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովը այն կառույցը չէ, որ Ադրբեջանին ռազմական հանցագործ ճանաչի, բայց այդ միջազգային կառույցը կարող է ընդունել, որ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցածը ռազմական հանցագործություն է։ Դարձյալ վերադառնանք Արցախ։ Արցախի հանրապետության կառավարության կողմից բացված հատուկ հաշվեհամարին ապրիլի 4-ից 25-ը ժամանակահատվածում 4716 իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց կողմից փոխանցվել է ընդհանուր առմամբ 3 միլիարդ 454 միլիոն 515 հազար 934 դրամ, ներառյալ արտաժույթով փոխանցումները իսկ միայն ապրիլի 25-ին 46 միլիոն 203266 դրամ փոխանցված 156 անձանց կողմից։ Հիշեցնենք, որ ոչ գումարը ուղղվելու է Պաշտպանության բանակի մարտունակության հետագա ամրապնդմանը։ Կառավարությունը Արցախի ոչ բնակչության անունից իր խորին շնորհակալությունն է հայտնում բոլոր նվիրատուներին, հավաստիացնելով, որ յուրաքանչյուր լումա էական նշանակություն է ունենալով Արցախի անվտանգության ապահովման գործում։ Այս տարվա ապրիլի 4-ից ի վեր կառավարությունում ձևավորված օպերատիվ շտաբի միջոցով նյութական աջակցություն է հավաքագրվում հիմնականում ռազմական գործողություններից տուժած քաղաքացիներին եւ պաշտպանության բանակին աջակցելու համար։ Այս մասին տեղեկանում են հանրապետության կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Ապրիլի 22-ի տվյալներով աջակցության նպատակով մեծ ծավալի տարբեր ապրանքատեսակներ են ներկրվել Արցախ, որոնց միայն մի մասն է ավելի քան 1 միլիարդ դրամ օպերատիվ շտաբի միջոցով փոխանցվել հասցեատերերին։ Շտաբի կողմից պահեստավորված ապրանքները դասակարգվել են ըստ խմբերի եւ տրամադրվել պաշտպանության բանակին, սահմանամեծ համայնքներից տեղահանված բնակչությանը, հիվանդանոցներին ու ռազմական հոսպիտալներին եւ սահման մեկնած կամավորների ընտանիքներին։ Երեք երեկոյան կողմ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակը կրկին մարդաշատ էր։ Այս անգամ Մարիթը Ռուսաստանի Դաշնության Սոչի քաղաքի հայ համանքի նվիրատվության հանդիսավոր արարողություններ համանքի կողմից Արցախի պաշտպանության բանակին ՈՒԱԶ մակնիշի 16 ավտոմեքենա հանձնվելու կապակցությամբ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում Կրկին Արցախի եւ կրկին Արցախահայության համար մեր այն հայրենակիցները, ովքեր աշխարհագրորեն հերո են մեզնից, մեզ հետ են հոգեպես, իրենց հայրենանվեր բարեգործական ծրագրերով։ Սոչի քաղաքի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Սամվել Զաքարյանը մեծ զորություն նշեց, որ քաղաքի հայ բնակչությունը պատրաստ է ամեն ինչով սատար կանգնել Արցախցուն։ 16 հատ ՈՒԱԶ մագնիշի մեքենաներ գնեցինք եւ երկու հատուկ տեխնիկա բանակի համար, որպեսի կարողանան հետևել դիրքերի։ Մենք լինելու ենք հետևողական, եւ չեն կանգնելու։ Դրա հետ մեկտեղ եկել ենք ուսումնասիրենք, գտնվենք դիրքերում, տեսնենք ինչի կարիք կա, ինչ հնարավորություն կա, որպեսզի կարողանանք հետևողական օգնություն կատարել մեր Ղարաբաղի հանրապետությանը։ ԼՂ փոխվարչապետ Արտուր Աղաբեկյանն իր երախտիկի խոսքը հղեց բոլոր այն հայրենակիցներին, ովքեր իրենց խոսքով ու գործով զորակցում են հայրենի երկրի պաշտպանությանը ելած Արցախահայությանը շատ գեղեցիկ է, երբ զանգում են մեր հայրենակիցները տարբեր քաղաքներից եւ ասում են կոնկրետ ինչով օգտակար լինենք եւ ստանում են մեզնից կոնկրետ, ես ասած, չափազանցած ձևով ձևակերպում հանձնարարություն եւ ընդունում են որպես հրաման ու կատարում են։ Ավասիկ Սոչիի մեր ընկերների Սամվելի եւ հարյուրավոր հայրենակիցների կատարած աշխատանքի արդյունքն է, որ այսօր այս մեքենաները իրենց առաքելություն, իրենց մարտունակության բարձրացման դերն են վերցնելու մեր երկրում։ Չգիտեմ թե ինչ գնահատական տա միջև ռազմական գործողությունների վերսկսումը այդ մեքենաների կատարած աշխատանքի մասին համայնքներում, բայց որ այդ մոբիլիզացիոն ռեսուրսների ամբողջ տեղաշարժը օպերատիվությունը ապահովում են հենց այդ համայնքային մայկապետերի դրամա տրամադրության տակ գտնող սանիտարական մեքենաները հավատացեք, որ անգնահատելի է այդ կատարած աշխատանքը, որ համայնքապետերը այսօր կատարում են իրենց ձեռքի տակ ունենալով այսպիսի սանիտարական մեքենաներ։ Սոճի քաղաքի հայ համանքի ներկայացուցիչն իր խոսքում ընդգծեց, որ իր եւ համանքի անունից գլուխ է խոնարհում բոլոր այն մայրերի արչեւ, ովքեր հայրենիքի համար մղված պաշտպանական մարտերում կորցրել են իրենց սիրասուն զավակներին։ Մենք բոլորս խոնարհվում ենք այն մայրերի, այն ծնողների առաջ, ովքեր կորցրեցին իրենց զավակներին։ Մեր համար դա թանկ կորուստ էր, ինձ թվում է երկար այդ վերքը հələ կմնա մեր սրտերի մեջ, բայց մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը ինչ որ հնարավորություններ կա շատ արագ կերպով կառուցենք, հզորացնենք, որպեսզի մենք կատարենք այդ երեխաների հետ երիտասարդների այն երազանքը, որ իրանք աչքերով, իրանք մտքերով երազում են եւ գնացի իրանք դարձան, ինչպես ասում են, նահատակ մեր ժողովրդի, մեր ապագա սերունդի համար։ Միայն սպասում ենք հրահանգին։ Առաջի հրահանգի հետ միասին մենք բոլորս մինիմում 150-ից 200 հոգի երկու օրվա մեջ կլինենք մեր հայրենակիցների կողքին։ Ես խնդրում ու ուզում եմ ոչ անել մեր բոլոր հայերին, ովքեր որ ապրում են աշխարհի տարբեր երկրներում, տարբեր քաղաքներում, անկախ նրանից թե որ պետությունում, ես կցանկանայի որ բոլորը միանային, հետևեին մեր օրինակին եւ միասին որ կարողանայինք տեր կանգնեինք մեր երկրին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Չնայած լարված իրավիճակին եւ ադրբեջանական զինուժի կողմից բարբերաբար իրականացվող գնդակոծություններին, հադրութի շրջանի գյուղական համայնքներում շարունակվում են գառնանացանի եւ աշտանացան մշակաբույսերի խնամքի աշխատանքները։ Հերրախոսակապով մանրամասնում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ապրիլյան քարորեա պատերազմը եւ եղանակային անբարենպաստ պայմանները շրջանում դանդաղեցրին գառնան գյուղատեսական աշխատանքների ընթացքը։ Նախատեսված է շրջանում կատարել մոտ 1320 հեկտար գարանացան, նշեց վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ողաշինարության օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը։ Գարանցանի հետ մեկտեղ համապատասխան աշխատանքները տարվել սերմերը ժամանակին ներկրելու։ 30700 կիլոգրամ կարտոֆիլի սերմացուն բաժանվել է շրջանի համայնքների օգտագործողներին։ 2016 թվականի ապրիլի 25-ի վրա շրջանում կատարվել է 101 հեկտար կարտոֆիլի տունկ, 70 հեկտար բանջարաբոստանային կուլտուրաների, 2 հեկտար հաճարի, 20 հեկտար եգիպտացորենի, 430 հեկտար արևածաղկի, 25 հեկտար սորգոյի, 27 հեկտար կորունգանի ցանքեր։ Գյուղատնտեսության ու աշնանացման օգտագործման բաժնի վարիչը նշեց, որ շարունակում ենք աշխատել բնականոն հունով իսկ իրավիճակը թելադրում է մարտային ավելի համանապակ ռեսուրսներով լուծել այն խնդիրները, որ դրված են մեր առջև։ Այսօր ստացվել է այնպես, որ ջոհատեսյան ոլորտի առաքած սերի ներկայացուցիչների մեծ մասը ներկայումս առաջնագծում են։ Ոստի պետք է կարողանանք կոմպենսացնել նրանց բացակայությունը արտահայտորեն կազմակերպել աշխատանքները։ Հնարավոր է, որ որոշ մեխանիզատորներ առաջնագծից հետ կանչվի, գառնանցանը բարաժող ավարտին հասնելու համար։ Ստեփան Ակոպյանը միաժամանակ նշեց, որ աշխատանքները տարում նաև աշխատանքան հացահատիկայինների ցանքների խնամքի, հիվանդությունների եւ հակահարդարային միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ։ Մարզասերների համար Սենթ Լուիսում անցկացվող շախմատի կանանց Միացյալ Նահանգների առաջնության վերջին տուրից առաջ Տաթև Աբ รา համյանը միանձնյա առաջատարն է։ Հայ գրոսմայստերը 10 հնարավորից վաստակել է 8 միավոր եւ կես միավոր առաջ անցել երկրորդ տեղում գտնվող Նազի Պայիկիձեից։ Վերջին տուրում Աբրահամյանը Սևերով կմրցի Աշերիտա Էշվարանի հետ։ Զուգահեռաբար ընթացող բաց մրցաշարում Վարուժան Հակոբյանը 10-րդ տուրից հետո 4.5 միավորով բաժանում է 8-ից 9-րդ տեղերը։ Երևանի Օլիմպիական հերթապոխի պետական մարզական քոլեջում ընթանում է ցանրամարտի Հայաստանի 2016 թվականի երիտասարդների առաջնությունը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ տղաների պայքարի առաջին օրը մեդալների համար պայքարեցին 56 կիլոգրամ եւ 62 կիլոգրամ քաշային մարզիկները։ Թեթև քաշային կարգում 56 կիլոգրամ Հայաստանի չեմպիոն դարձավ Համլետ Մնացականյանը, երկամարտ 195 կիլոգրամ։ 62 կիլոգրամ քաշային կարգում երկամարտի 254 կիլոգրամ արդյունքով լավագույնը Դավիթ Գասպարյանն է։ Նախորդին կայացել էր աղջիկների երիտասարդական առաջնությունը, որտեղ Հայաստանի չեմպիոններ էին դարձել Մարիամ Սիմոնյանը 48 կիլոգրամ, Վալենտինա Մովսիսյանը 53 կիլոգրամ, Արփինե Տերմենյանը 58 կիլոգրամ, Ծովինար Կիրակոսյանը 63 կիլոգրամ, Անի Վարդանյանը 69 կիլոգրամ, Սոնա Պողոսյանը 75 կիլոգրամ եւ Արփինե Դալալյանը 75 կիլոգրամ։ Ապրիլի 26-ին պայքարի մեջ կմտնեն արդեն 69 կիլոգրամ, 77 կիլոգրամ եւ 85 կիլոգրամ քաշային ծանրորդները։ Թողարկման ավարտից առաջ լսեցեք հայտարարություն։ Հայ օկնության միության զոհված ազատամարտիկների զինծառայողների, ազատամարտիկների եւ երկրակողմանի ծնողազուրկ երեխաների խնամակալության ծրագրում ընդգրկվելու համար Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում զոհված զինծառայողների, ազատամարտիկների ընտանիքներին խնդրում ենք Հոմի Արցախի գրասենյակ, քաղաք Ստեփանակերտ Վիլյամ Սարոյան 25 ներկայացնել անչափահաս երեխաների փաստաթղթերը տեղեկանք զինկոմիսարիատից զոհվելու մասին, տեղեկանք բնակության վայրից, երեխայի ծննդականի պատճեն, ամուսնության վկայականի պատճեն, երեխայի մեկ լուսանկար 4-6-ի չափսերով։ Անհրաժեշտ փաստաթղթերի եւ այլ մանրամասների համար խնդրում ենք զանգահարել գրասենյակ հետեւյալ հեռախոսահամարով 047 95 27 93։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 8-ից 13, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպարվեց։